Onoga koga on, te barek tada uputi na pravi put, nikoga ne može s tog puta skrenuti, a onoga koga Allah Đelešanuhu ostavi u zabludi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam posljednji Allahov poslanik, pečat svih poslanika, sa istinom i jasnim dokazom do sudnje sudnjeg dana. Onaj ko njega slijedi na pravome je putu, a onaj ko glavu okrene od njegove upute koje je učinio na svoju štetu i Allahu Đalešanuhu time nimalo neće nauditi. Neka je Allahov selam i salavat na Muhammeda sallallahu alaihi njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove sredbenike do sudnjeg dana. Amin. Cijenjena moja braćo, još dva dana nas dijele od ulaska u mjesec hidže mjesec koga je Allah Tebarek teala počastio i odredio da to bude mjesec u kome će se obavljati poseban ibadet i taj ibadet je isključivo vezan samo za ovaj mjesec kao što je određeni ibadet vezan za posebno mjesto pa se ne može obavljati na neko drugo mjesto već se može obavljati samo na to mjesto. Međutim Allah Tebarek tali svoje neizmjerne milosti i dobrote prema svojim stvorenjima, učinio je da ovaj mjesec bude milost Allaha Đelešanuhu, njegova dobrota i ponuda svim vjernicima svijeta i onima koji budu bili na mjestima na kojima se obavlja hač kao poseban ibadet koji je propisan u ovom vremenu Isto tako da on bude mjesec u kome veliko dobro može naći i zaraditi i sakupiti i onaj koji ne bude bio te godine na hađu, već bude bio kod svoje kuće, ali se bude potrudio da iskoristi mogućnosti koje mu je dao Allah Đelešanu. Stoga je Allah te barek učinio prvu trećinu ili prvi deset dana ovog mjeseca Dulhidžata danima koji su inače dani u kojima učinjeno dobro djelo jeste toliko vrijedno da mi sa ovim našim razumima ne možemo da shvatimo kolika je vrijednost tog dobrog djela koje se učini ovim danima. Ali o tome su nam došli dokazi u sunnetu Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam koji nam dokazuju da upravo dobra djela koja budu učinjena ovim danima da su ona izuzetno vrijedna kod Allaha te barek pa je s time data mogućnost dakle svima da učestvuju i da uzmu velikog dobra u ovim danima. Da uzmu velikog dobra i zarade veliki selaba svi ljudi, svi vjernici, ma gdje bili na zemljinoj kugli, čineći dobročinstvo u tim, u tim danima. Prenosi se, zabilježeno je kod imama Buharije, od Ibn Abbas radijallahu anhuma, da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام Nema dana u kojima je učinjeno dobro djelo draže Allahu Đelešanuhu nego li dobro djelo koje, koje se učini u ovim danima. To jeste u prvih deset dana mjeseca Dhul Hidžeta. Kada su ovo čuli ashabi poslanika sallallahu alaihi wasallam, upitali su وَلَا جِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ a zar ni džihad na Allahovom putu, to jeste, zar ni džihad na Allahovom putu nije vredniji od dobrog djela koje se učini u ovim danima? Pa je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, وَلَلْ جِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ni džihad na Allahovom putu illa haređe bi nefsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalike bi shay. Kaže osim jedne vrste džihada a to je da izađe čovjek sa svojim životom i sa svojim imetkom i da ni od toga ne vrati. Da izađe čovjek u džihadu na Allahu putu sa svojim životom i svojim imetkom i nijedno od toga ne vrati. Jedino ova vrsta džihada je bolja od dobrog dijela koje se učini u ovih, u ovih deset dana. Pa vidimo cijena moje braćo, kolika je to samo nagrada i koliki je sevab za svako dobro djelo koje se učini u ovim, u ovim danima koji nam upravo predstoje. Bileži imami Ahmed rahmehullahu ta'ala od Ibn Omera radijallahu anhuma, a ovom prenosi od poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao Ma min ajamin a'azame wa la ahabba ila Allahi la'amalu fihinne min hadihi l'ajami ašri. Kaže, nema dana u kojima je učinjeno dobro djelo, veličanstvenije i draže Allahu Đelešanuhu od dobrih djela koje se učine ovim danima danima. To jeste min l-ajam il ašr. Dakle, u ovih deset dana mjeseca dhul hijjata. Fa akthiru fi hinna min at فأكثروا فيهن من التهليل tahmid Pa kaže, povećajte u ovim danima izgovaranja tehlila, to jeste riječi la ilaha illallah, wa takbir i izgovaranje riječi Allahu akbar, wa tahmid izgovaranje riječi alhamdulillah. Također bileži Ibn Hibban, rahmehullahu ta'ala u svome sahihu, od Jabira radijallahu ta'ala anhu, a on od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao, afdalul ajami jomul jomu Arafa. Najbolji od svih dana jeste dan, jeste dan arafata. Najbolji od svih dana jeste dan arafata, a dan Arefata jeste deveti dan mjeseca Dhulhidžeta, deveti dan mjeseca Dhulhidžeta. I svi ovi predaja i mnogobrojnih drugih predaja koje nam govore o vrijednostima ovih prvih deset dana mjeseca Zulhidžeta, kao što na, njih ukazuje sam Kur'an, kao što to nam prenosi Ibn Abbas radijallahu anhuma, koji kaže da riječi Allaha Shanuhu u kojima kaže wal fajri wal layalin ashr tako mi zore i deset noći wal layalin ashr i deset noći kaže ovo se odnosi na prvih dakle deset dana mjeseca mjeseca hijjata a i mnogi drugi mufesiri su dakle ovo ovo potvrdili dakle mnogobrojni su dokazi iz Kurana i Suneta koji nam potvrđuju vrijednost ovih deset dana vrijednost ovih deset dana Zašto toliki dokazi? Zato što Allah te barake wa ta'ala hoće svome robu da omogući da se on očisti od, grijeha i da se približi Allahu Đelešanuhu i da bude onaj koji nakon što ga napadne teret grijeha i griješenja uopšte, da se on ima gdje i na lakši način očistiti i da, da bi mu pomogao da ustraje na pravome putu. Jer doista teret grijeha jeste ono što čovjeka pribija ka zemlji, što mu ne da da korača ispravno i postojano putem sirata mustaqima. Zato Allah Đelešanuhu, dakle, ukazuje nam putem svoga dina, ukazuje nam na vrijednost određenih dana, određenih mjeseci, određenih momenata i prilika koje je dužan vjernik da iskoristi ako je svesan vrijednosti tih blagodati Allaha Đelešanhu kako bi se pomogao kako bi se pomogao na putu ka Allahu Đelešanhu na jednoj strani što će zaraditi veliku nagradu kod Allaha Đelešanhu a na drugoj strani što je u tim danima i tim mjesecima lakše se očistiti nego li u drugima lakše se očistiti od grijeha nego li u drugim danima i mjesecima stoga svakako da se vjernik uvijek pita šta je to od dijela najbolje činiti najbolje činiti u tim danima koji je to ibadet koji se ovdje traži ovim danima činiti da bi čovjek stekao tu nagradu, da bi čovjek dakle bio prisutan i da ne bi ta mogućnost pored njega prošla da se on od toga ne okoristi. Pa su islamski učenjaci govorili o vrstama, dakle, ibadeta koji se trebaju praktikovati u ovih deset dana posebno kako bi vjernik zaradio nagradu, što veću nagradu kod Allaha Đelešanuhu, pa kažu prva vrsta ibadeta jeste adaul hađe wal umre, da vjernik u ovim danima obavlja hač i umru. Ovo afdalu ma ja'mel i kaže ovo je najbolje što, što može čovjek u tim danima od dijela da da čini. I kaže dokaz ovome su mnogobrojni hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što su njegove sallallahu alejhi ve sellem riječi u kojima kaže: "Ala umratu ila la umrati kafaratun lima bainahuma." Umra do umre jeste otkup za grijehe koji su se desili između između njih. Dakle, za sve ono od greha što je bilo među njima, dakle, umre do umre, to briše, to briše i čisti, čisti roba. Wal hađul mebruru, lejse A što se tiče primljenog hađa, za njega nema druge nagrade osim osim dženeta. Što se tiče primljenog hadža hađul mebrur, dakle za njega nema druge nagrade osim, osim dženeta. Druga vrsta ibadeta ili dijela koja treba vjernik praktikovati u ovim danima posebno, dakle, jeste se jamu hadihil ajam, ove dane provesti u postu. Ove dane provesti u postu ili od njih postiti ono što je čovjeku olakšano, što može, dakle, od njih, što možeš više od njih da ispostiš, to je, dakle, za tebe, za tebe bole. A kaže posebno da obratiš pažnju na post dana Arefata. Posebno da povedeš računa da dan Arefata provedeš u postu. I ovo je dakle, pogotovo se odnosi na one koji nisu na hađu. Na one koji nisu na hađu, to jeste koji nisu na Arefatu. Jer ulema kada govori da li je bolje hađi na Arefatu da posti ili da ne posti, kažu da je bolje da ne posti ukoliko će mu post smetati i ometati ga u njegovom ibadetu, ibadetu za vrijeme tog dana Arefata, jer je Arefat, dakle, dan dove i dan, dakle, kada se hađijama dova ne odbija, već se prima. Pa da ne bi oslabio i da ne bi mogao dobiti i badeti tog dana, onda savjetu mu je da je bolje da tog dana ne posti. Međutim, za one koji nisu na hađu, dakle, savjetuje se šta? Da povedu, dakle, računa i da posebno ovaj dan provedu u postu. I nema sumnje da je post jedno od najboljih dijela kod Allaha tebareke ve taala وهو ما استفاه الله تعالى لنفسه zato što je Allah dželešanuhu post kao ibadet odabrao za sebe kao što je rekao u hadisi kuciju as-sawmu li wa ana ajzi bihi post je moj i ja za njega posebno nagrađujem. Innehu tareke šehvatehu wa ta'amehu wa min ajli. Jer kaže, postač ostavlja svoje strasti, svoje prohtjeve i ostavlja svoju hranu i ostavlja svoje piće radi mene, kaže Allah te barek ta'ala. Ovim se dakle šta dokazuje? Dokazuje da je post poseban ibadet, poseban ibadet, jedan od najboljih ibadeta kod الله تبارك تبارك وتعالى كاجة رسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله نيما كجربة koji jedan dan posti na Allahu Đelešanhu putu, illa ba'ad Allahu bi al-yawma wajhahu anin nari seb'ine kharifa. A da, da mu Allah neće udaliti njegovo lice od vatre džehennemske za 70 kharifa, a to je 70 godina hoda. Neće jedan rob postiti jedan dan Allahu Đelešanhu putu, a da mu Allah zbog posta tog dana neće njegovo lice udaliti od vatre džehennemske za 70 godina hoda. Pa se ovdje dakle dokazuje šta? Dokazuje se kolika je vrijednost i badeta posta Allahu te barek Zašto? Zato što govorili smo o tome, jel? Munafici sve mogu, međutim ne može da posti. Jer je post ono što je sakriveno i zato ne može to da čini Allahu te bareke vatala. Dok kada je u pitanju namaz druge stvari, on se umiješa među muslimani, tu radi što radi, Allah Đelešanhu ga dobro poznaje. Također bilježi imam i muslim rahmehullah ta'ala od Ebi Katade radijallahu anhu on od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao Sijamu jevmi Arafa ihtasaba ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablehu wallati ba'de. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam nadam se da danom posta da danom posta dana Arefata, da postom dana Arefata, nadam se da će time Allah Đelešanuhu oprostiti, da će oprostiti grijehe godine koja je dakle bila prije i koja će doći poslije. To jeste, oprostit će grijehe za, za dvije godine, za prošlu i buduću godinu. Za jedan dan posta, to jeste na dan Arefata. Zbog toga smo vidjeli posebno upozorenje da se vjerniku sresredi da mu ne prođe dan Arefata, a da on ne bude u tom danu postač, vjerujući i nadajući se nagradi Allaha te barek ta'ala, a vidimo kolika je nagrada, cijenjena moje braćo, zato smo na početku rekli da Allah Đelešanu ovim nudi svim svojim robojima mogućnost da se očiste, da se očiste. I poenta svega, cijelog našeg truda i našeg vjerovanja upravo se ogleda u tome da ti budeš taj koji će se vratiti Allahu Đelešanu čist od grijeha, i da se vratiš Allahu Đelešanuhu, a da mu doneseš dijela s kojima je gospodar tvoj, te barek zadovoljan. Treća vrsta dijela koja treba upražnjavati u ovim danima, dakle u ovih prvih deset dana mjeseca Dhul-Hidžeta, jeste at-tekbir wa dhikr fi hadihi ajam Dakle, izgovaranje što više tekbira, Allahu Akbar, i što više spominjanja Allaha Đelešanu, dakle što više zikra u ovim danima, li kaulihi ta'ala zbog riječi Allaha Đelešanuhu, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى ma hedakum wala teško. tashkurun. Da biste veličali vaše gospodara, da biste veličali Allaha zbog toga što vas je uputio, wala tashkurun i da biste bili zahvalni. Da biste veličali Allaha dželešanuhu zbog čega? Zato što vas je uputio na pravi put. I da biste bili zahvalni na čemu? Na svim blagodatima bez kojih ne bi mogao da živiš ni jednu, ni jednu sekundu, ni jednu stotinku. Jer si u svemu ovisan o tvojem gospodaru te baraka, te baraka ta'ala. ajeta kaže, kaže Ibn Taymi rahmehullah kaže ja sam kaže ovaj ajet protumačio da se on odnosi na ovi prvih deset dana mjeseca Dhul Hidžeta i kaže zbog toga je islamska ulema rekla da je poželjno da u ovim danima se što više, da se što više čini, uči dakle tekbir i da se što više čini u ovim danima zikr Allahu tebareke, tebareke wa ta'ala. Kao što je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam od Ibn Omer radijallahu anhuma فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد dakle u ovim danima Sjećajte, dakle, izgovaranje tehlila, riječi la ilaha illallah, i tekbira, Allahu akbar i tahmida, riječi alhamdulillah. I spominja imam Buhari, rahmehullahu ta'ala, da bi Ibn Umar radijallahu anhuma, i Ebu Hureyre, radijallahu anhu, da bi, kaže, u ovim danima, kjana jahruđani ila suki bil ašri. Kaže, oni bi u ovim danima, to jeste danima prvih deset dana mjeseca Zulhidžata, izašli bi njih dvojica, otišli, kaže, u, u pijacu bi ušli, fa yukebiruna, wa yukebiruna, nase bi Pa bi, kaže, oni njih dvojica učili tekbire na pijaci. A zatim bi, kaže, narod se poveo za njihovim tekbirom, pa bi sav narod, pa bi sav narod učio, učio tekbire. Kaže ovdje mustehab, dakle poželjno, da se pri izgovaranju ovih tekbira glas poveća. Pogotovo kada si, dakle, negdje na pijaci ili na putu ili u meštidu ili na drugim mjestima, zbog riječi Allaha Đelešanuhu, volite kebiru Allahe ala ma hedakum i da veličate Allaha Đelešanuhu zato što vas je uputio. Zatim kaže kaže i nije dozvoljeno da se ovaj tekbir uči u džematu. Nije dozvoljeno da se ovaj tekbir, ovo tekviranje, da se uči horski, džematile, jer kaže, to jeste kaže na način da svi slože glas kao jedan glas. Da svi slože glas kao jedan glas, već kaže je ovdje sunnet koji je prenešen od celefa da svako pojedinačno izgovara tekvir. Dakle, bez nijeta da se s nekim on nađe u, u glasu. Ako se neki glas nađe sa glasom u jedini, nema smetnje, to jeste neće niko za to biti odgovoran i pitan jer njegova namjera nije da se s nekim dakle u džemati ili horski da uči da ovaj Četvrta braćo vrsta dijela koja se preporučuje ovim danima jeste ketetul amali as-saliha min nawafil ibadat. Dakle, amal. Dakle, mnoštvo dobrih dijela inače od nafila od nafila koje su dakle dobrovoljni ibadeti. Kao što je što više da se obavlja namaza, što više da se udjeljuje sadake, zatim spominje šejh ul džihad, da se vodi džihad na Allahom putu, da se uči Kur'an, da se što više naređuje dobro odvraća od zla i dakle svi ostali propisani, propisani ibadeti. Peta vrsta ibadeta i dijela u ovim danima koja se preporučuje jeste da musliman bude brižan kada je u pitanju klanjanje Bajram namaza, i da on bude taj koji će dakle biti prisutan, koji će obaviti Bajram namaz i koji će prisustvovati hudbi kako bi uzeo dakle koristi iz nje i da zna da je taj dan, to jeste taj id, taj praznik, upravo dan zahvale Allahu te barak i dan dobročinstva i dobrih djela i da nikako ne dozvoli da taj dan bude dan u kome će čovjek griješiti i u kome će čovjek kršiti Allahove granice zato što što je griješenje i ne nepokornost upravo razlogom da budu poništena dobra djela čovjeku koja je koja je čini u tim, u tim danima. Allaha molim da nas pomogne na istini, da nas učvrsti na njoj i da nas uputi na djela s kojima je on te barek zadovoljan. Amin. Amin.